Назаўтра не было вячорак, Алесь адзін прыйшоў без клемусю. Бацька Манін стаяў каля стола над лямпаю і глядзеў на агонь, узрадаваўся алесю. А старая моя на вячоркі сышла недзе, Воўну прадзе, А я от закурваць збіраюся. Часам гэта бывае у чалавека, стаіш як чапля ў вадзе глядзіш на что-небудзь і цяжка табе вачэй на что-небудзь іншае адвесці ад чаго гэта бывае часамі ў чалавека моля ну, гэта бывае ты так гэта дама не гуляць прыйшоў мусіць дама не ну то прыйдзецца ж табе браце пачакаць давай будем разам закурваць а дзе ж маня ой братя далёка не палохайся в амерыку не поехала не так далёка як глыбока у пограб по капусту полезла стукнули дзверы добрый вечар сказала маня вытерла руки подышла до лямпы подала лесю руку у рука была холодная макроватая куды вы тата сабраліся от куды-небудзь высунуся з хаты і пайшоў чуваць было як кашлянуў і плюнуў на вуліцы пахла ў хаце шаткаванкаю і куродымам з лямпы Маня подкрутила больше огонь, взяла венік, подмяла каля печы дробную кару з дроў. Что ты робіш цяпер алезь? Малачу, Что у вас там робіцца? Не ведаю, нідзе не бываю, у хаце сяджу. Помаўчалі. Абодвум хацелася зноў так сядзець як учора. І нейкая як бы сарамлівасць была трохі у іх абодвух. Сядь, маня тут. Маня села і прапалі у іх адзнакі лёгкай саромлівасці. Сядзелі блізка, гаварылі пра ўсялякія нязначныя дробныя рэчы, шпарка бег час шмат было выгаварана за вечар слов і нічога не было сказано про самое важное але было адчута і высветленае но само у іх абодвух і гэта было вядома ім. Алесь пайшоў той вечар дадому радасны і шчаслівы маняю. Ішоў хутка снегавою дарогаю, ад хады і морозу весела захватвала дух. Дома здалося душно празмерна цёпла ў хаце. Не запальваючы лямпы стаў класціся спаць, думаў пра маню. думаў пра тое, што можа яна прынесці яму сваю жаночую радасць. Яна і доўга не мог заснуць. Хацелася, каб хутчэй прайшла ноча, там раніцою дамалаціць з мікалаем авёс і пайсці да клемуся, разведаць як капеля, пайсці да тамаша, разведаць пра алейню і камітэцкія справы. Заснуў пад дзень і прачнуўся, як зусім відно было, схваціўся, заспаў, маці сказала: « Хіба ты нездароў? Позна прыйшоў. Ці гэта ж першыня табе позна прыходзіць. Галава баліць. Спаў ты дрэнна, качаўся ўсё, я чула, доўга заснуць не мог. Глядзіце, здаровы ты, здаровы. Маці паглядзела на яго. Цяжка мне адной у хаце. Старая я мне ўжо і каб лягчэй крыху было не шкодь, ну не пашкодзіла б, ведаю. Ну хіба ты ажаніся, Алесь змоўчаў. Ты не шукай лішне якое панаватае, бо яна табе жыць спакойна не дасць. Пашукай сабе дзяўчыну простую, добрую, працавітую, каб яна гора людское ведала, каб яна нужду разумела. Дык з гэткаю табе і жыць будзе добра, і ў хаце лад будзе. Алесь помаўчаў і сказаў з нейкаю раптоўнаю рашучасцю ў голасе: Я ўжо знайшоў сабе дзяўчыну. Каго? Будзеце бачыць, тутэйшую, але, Прыглядайся ж добра да яе, каб у бяду не ўскочыў. І доўга яна яшчэ гаварыла, тупаючы па хаце, Ён жа пайшоў да клемуся і прасядзеў там да самага вечара. Крываносы Миколай прыходзіў да малачваць авёс і пайшоў назад. Пад вечар прыйшоў алесь клемусем, у двух збілі два астатнія пасады аўса і пайшлі да скварчэўскага на капелю. Дзён праз два зноў хадзіва лесь у чучаны. Назад Маня правяла яго аж за вёску. Ішлі і гаварылі, як зусім ужо блізкія. Або адчувалі, радость ад сваёй одно да аднаго блізкасці. Пасля ўсё пачало ўваходзіць у сваю ранейшую каляіну, роўна пайшла ранейшая работа.